qirq yettinchi o'gdilmish o'dg'irmishqa baglarga xizmat qilishning qoida yo'sullari to'g'risida aytidi xizmat qilg'uchi kishi ikki xil bo'ladi xizmat qilsa ishlari har kuni yurishidi biri yosh vaqtidala xizmatga kiradi yana biri cho'ng bo'lgandan keyin xizmat qiladi bu ikkisidan texmi yaxshiroq shuki kichigidilla xizmat qilsin ko'nglini to'xtatsin bugun man sanga qanchalik so'z qilsammi bu so'zimni kichiklardan boshlab so'zlay so'zni yoshirib qilsa oxiri xom bo'ladi qaysi narsa xom bo'lsa tegi dard bo'ladi pishiq bo'lishni xohlasa so'zni pushirish kerak ishonchlik bo'lishni xohlasa o'zini ishonchlik tutish kerak kishi xizmatga eshik ochay desa kichik vaqtidala xizmat qilishi kerak qonun qoida yo'sullarni bilsin yo'l topsin kirib chiqish yo'sullarini o'rgansin harakatini tuzisin atigan turib xizmatga chabdas bo'lsin kamtar bo'lib ko'nglini tilini kichik tutsin ishqi tirishchan oyig'i chaqqon bo'lsin anglashda ko'rishda quloq ko'zni ishtik tutsin o'zidan cho'ng'i xizmat qilganda tilini mahkam tutib so'zni chin saqlasin bundoq kichiklar xizmatini o'ngshab ketalasa begiga yaqinlashib xizmat yo'lini o'ngshaydi uningdan boshqa kirib chiqishda tilak maqsadlarini izhor qilishda qoida bo'yicha qilishi kerak kichik amaldorlar bu darajaga yetalasa bag ondan nimaga yaraydiganligini belgilaydi xizmatchi ziyrak harakati ishonchli bo'lsa talabga yaraydi va o'sidi davlatlik bo'ladi etishdi margan bo'lsa o'qyochi bo'ladi qiliqlari to'g'ri bo'lsa tomg'ichi ya'ni mo'hirdor bo'ladi tabiiti pok chiroy shakli ko'rkam bo'lsa bag uni evishchi qiladi ay dili o'chuq xat hisob bilsa xazinichi bo'ladi aql idroki yaxshi bo'lsa kotib bo'ladi bularning qaysisig'a muyassar bo'lsa noati ehtiyot bilan ayminib chiroyli xizmat qilish kerak xizmat ko'rsatib ondin chilikiga erishgan xizmat qilg'uchi nima deydi angla yuzing bakki yuzma yuz turadigan bo'lsang bak qo'rqib turg'in ko'zingga hezi bo'l xulqingni to'g'rila yurish turishingni tuzat o'zingni ko'zat dilingni va tilingni to'g'ri tut so'zingni qisqart har turlik ishlar xizmat orqali yurishidi xizmat orqali yaxshi do'stlarga yetishsan o'zing har qandoq bir yaxshilikni xohlasang xizmat qil xizmating yuzingni yo'riq qiladi agar bakka yuzmi yuz turadigan bo'lsang ko'zingni yerga tek quliqingni to'rga to'g'rila qo'lingni qovushtirib oyiqingni tuzab tur o'ng qo'lingni so'l qo'lingning ustiga qo'y ishikdan kirishda o'ng oyog'ingni oldin besib mang ig'izchi yorliq berganda aql bilan angla o'tinish qilg'iningda qo'lingni tuz tut tizlinib o'ltirib adablik va siliq bo'l bundoq chog'da o'ng so'lingga qiya qarama o'zing ayminib turib so'z nasihatni angla sendan so'z so'rasa to'g'ri javob ber javoban yorliq bersa to'g'ri ijro qil ichimlik ichma bekor lag'aylab yurma yaramas yomon ishlardan neri qoch anglagan so'zlaringni anglamasqa sal ko'zing ko'rgan ishlarni ko'masqa sal kishi mushunda xizmati bilan yarab qolsa baxti kun sayin ashidu ishi ronaq topidi bundoqlarning ba'zisi xillinib qo'shin boshliqi bo'ladi ba'zisi oyg'ir otga minib al beshi bo'ludi ba'zisi qo'mondon ba'zisi hojib bo'ludi ba'zisi so'z ma'nisini yechib beradigan ilm ahli bo'ludi kishi bu darajaga yetib chiroyli xizmat qilsa ulug'liq martabasiga erishib butun orzusiga yetadi ba'zilariga donishmandlik tegib aqldor bo'ladi ba'zilari oqsoqol degan nomga ega bo'ladi ba'zisi inonch bag bo'lsa ba'zisi chog'ri bag bo'ladi ba'zisi negin bag bo'lsa ba'zisi chovli bag bo'ladi ba'zisi yobg'u yug'rush yoki albag bo'lsa ba'zilarining nomi tangdoshsiz bo'lib farosatlik kishi bo'ladi xizmatchilarning darajasi shu yagicha bo'ladi buningdan boshqa hurmat darajasi yo'q bag xizmatchilarini shu darajaga yetkazsa xizmatchi haqqini moqtig'idek ado qiladi kishi bu darajaga yetib birar xizmat qilsa noayt foydaliq bo'ladi begi uning orzusini qiladi agar bu o'ringa yomon kishi o'rinlashsa bunda qul bakka cho'ng ziyon keltiradi aqlliq donishmand bak yaxshi aytgan edi layoqatsiz kishiga bu darajani bermaslik kerak bilim buningdinmi yaxshiroq aytiduki ey bag bilim sizga qo'l bama aqlsiz idroksiz kishilar bilimni buzudi bilimsiz kishilar xalqni qoqshitidi bag bilimsizga o'rin daraja bersa bakka ziyonliq bo'ludi buni burunroq bilib qo'y aqlsiz idroksiz kishi ulug' martabaga yetsa xo'jasining beshini yeydi ey al demak baglar xizmatchi qulining o'rnini bilimi darajasiga qarab o'stirishi lozim xizmatchi qulning huy paylini sinash kerak aql idrikiga yarasha o'rin berish kerak qul begiga mehribon ko'yimchan bo'lishi kerak ondin baglar uningga ehson qilsa arziydi qonun o'rganguchi baglikning ishini qonun bilan yurgizguchi nima angla qanchalik yuksak martabaga yetsamu qulning nomi quldir u yuksak martabaga yetkizgan begigi xizmatkor xolos bag qancha kichik bo'lsimi uning nomi bagdur xizmatkor nomidan bagning nomi afzaldir ey baglar qadrlab yuksak martabaga yetgan kishi beginga qarshi turma uni buyuk deb hurmat qil sen baglar bilan zodi o'chakashma Uşşaq sözünü qınma, yaxşı köygən sözünü qıl. Ula dövlətdur, dövlətnin qolu uzun boludu. Ula yanğan otdur, seni köydürudu. Ula zamandur, kishi shodliqdimu kulkidimu zamon bilan moslashishi kerak tajribalik bilimlik va xizmat bilan ko'tarilib hammaga erishgan kishi texmi yaxshi aytgan edi sanga bagla kulib turib ochiq chiroy bilan qarasa uningga xushol bo'lib mag'rurlanma xizmatingga tayinib ko'nglingni cho'ng tutma yengilsang xatolashsang baglar sanga qopqini turidi mayli kichik bo'l cho'ng bo'l yoki mashhur botir bo'l xizmatchi hamon xizmatchidir bu aniq bakka xato xizmat qilmaslikqa g'ayrat qilish kerak xizmat davomida yo'ldan ezib ketmaslik kerak baglar seni qanchalik yaqin tutsimi o'zingni unutmay to'g'ri yo'lda yurgin qanchalik yaxshi muomala qilsimi ayminib turg'in do'stlashmag'in bir chetda qarab tur qara bagla ba'zida o't bo'ladi ba'zida suv bo'ladi ba'zida kuldirsa ba'zida yig'latadi Munu uch narsaga yaqin qo'shni bo'lma ko'yar o't oqar suv bagla shuhrati sinchilab qarasang bagla jasur arslonga o'xshaydi maqtab yiqinlashsang yumshab yipakdek bo'ladi agar qo'pollik bilan yiqinlashsang g'azablanib bosh kesadi tomiringni kesib qiningni sumirib ichidi g'azablangan paytida bakka yiqin borma agar yiqin borsang xo'rlanishing muqarrar so'rag'anda javob ba chaqirg'anda kir salomat yoshig'im doim qadrlik bo'l har xil so'zlarni anglasangmi anglamaslikqa sol ko'zing bilan ko'rganlaringni ichingga yoshirg'in o'zini tutib olgan o'z paytida kirib arz bayon qilgan kishi nima deydi angla kir desa bu cho'ng qadr qimmatdir chiq desa bu yuzingga haqoratdir ko'zingga hezi bo'l o'zingni o'zini tutolagan kishi dunyoda aziz bo'ladi g'ayrat qilib tirishib ush ishdan yiroq tur biri baylik qimma bu so'zni kesib aytdim yana biri yolg'onchilik biri oshko'zlik bu uch ishning har uchilisining tuvi yo'qliqdir kishilardan yomonlama ushshoq so'zlama to'g'ri so'zligin bo so'zni yo'shirma har jihatda o'zingni pok tut chunki bagla paktur pok narsani so'ydi o'rdig'a kirsang diqqat bilan mang seni kim qadrlasa sanmi uni qadrla ko'ranglima qo'lingni pulonglatib kirma qo'lingni giralashtirib nomuvofiq harakat qilmag'in o'ltirmoqchi bo'lsang o'rningni bilib o'ltir kishilarni ranjitma muloyim bo'l uyadi kekirdak qirma tukirma Bu adabsizlik bo'ladi, kishining tovini buzadi. Yana chaza qurup o'ltirma, yon pashlab yatma, ünlik qoqoqlab qattiq kulma. Va tirnoq amma putingni olmab o'ltirma. Bu kishiga xorliq keltiradi, baxtni qochiradi. Sendin cho'ngroqlar so'z qilsa, sen hamma so'zingni qo'yib uni angla. Сөзні тоғры сөздігін, юзің йорық болуды. o'zingga loyiq bo'lmagan so'zni so'zlamagin o'rdig'i mas holatga kirma o'zingni tut mas odam yaramas adabsiz bo'ladi odam o'ziga hezi bo'lmasa bu uch narsa homini beshini yeydi bu so'zni obdan angla biri bagla so'zini maxfiy tutmaslik uni o'zining so'yimlik jinidek saqlash kerak ikkinchisi sirni alga yoymaslik to'g'ri maydonda turish qalaymaqon kunlarda o'zini bakmi ko'zitish uchinchisi o'rnida o'zini to'g'ri tutish layoqatsiz yaramas narsalardan ko'zni yiroq qilish bu uchining birini qilgan kishi qancha ulug' bo'lsimi beshi kesiladi ey xushbeil chaqqan kishi vaqt kammigicha o'zingni ko'rsatma agar o'z tang tushlaring bilan o'ltirgan bo'lsang chaqirgan hamon o'rningdan turib oldiga kir Bəglə қачан сөз söz sorisa, ұзартмай uzartmay бә, әй мәрт бақтыр. batur. өзің özün әйтіп бә, сөзіні sözünü тоқта, toxta, ұзартма. uzartma. Əgər bəglə зияп әткі чақырса, әдәп білін тамақ ye, buni яқшы өген. Емекні оң қолың білін ал, Bismillah dəb егін, ey dana.'' kishilarning udulidiki taomga qo'l so'zma o'zingning udulidiki oshni yegin ay muloyim u yerda pichoq ishlatma so'ngak g'ajilama oshni tetib boqma boshqalarni undima osh ko'zdek yemagin hamda oldirab ketmagin ayollarga o'xshash nozlanib totinib o'ltirmag'in qancha to'q bo'lgandimi bagning taomini yeyish kerak Бәйләнең таамы қадір қымметнің башланышыдыр. Сән әрқандақ бір ішқы душ кәсәң, оны сәмими ада қыл, yüzün yoruq boladı. Bilimlik kişi bek yaxşı eytqan edi. Bu sözünü tutsa, sap altındek paydalıqdır. Əgər sana həqiqətən bəglik nisib bolsa, işinni bilim bilan işlegin ey məşhur zat. Əgər sən təngdaşsız yabğu bolsan, har qancha kuchga ega bo'lsangmi vafodor bo'l agar sanga qo'shin hukmroni bo'lish nisib bo'lsa sehiy bo'l hushyor tur ay mard botur agar sanga chavandozlik o'n o'taq mansibi tegib qolsa mol dunyo tarqitib qilish o'qyani qo'lga elishing kerak vazirlik tegib qo'ling uzun bo'lsa yomon qonun nizom tuzma siliq muloyim bo'l maslahatchilik tegib qolsa maslahat berish kerak bag yengilib qolsa yo'l ko'zitish kerak agar oqsoqollik mansibi tegib qolsa o'ziga bak ehtiyot bo'g'iliq bu baxt kamirini bog'lig'anliqdir qo'mondan yoki al hokimi bo'lib qolsang to'g'ri bo'l ko'z quliqingni ishtik qil agar hojib bo'lib qolsang pora olmasliging kerak kambag'al tul yetimlarning so'zini anglishing kerak seni g'azinaga g'azina chiqib tayinlasa ishonchlik durust bo'lib to'g'ri mang'in putukchilik ilmiga erishsang ko'ngil sirini ching tut so'zni sirtqa chiqama xizmatchilarning nom unvoni ana shulardir bulardan boshqasi shularga agishidu yana ba'zi ishchilarmi bor bular to'shakchi qushchi va oshpazlardir bu xil xizmatchilardan san yiroqdir bu ishlarning rohiti bir bo'lsa mushaqqiti mingdir o'zing doim qadr qimmatlik bo'lishni tilasang boshqalarga hurmat qil ay yuksalguchi ulug'larni ulug'lab hurmatini qo'g'da sanga davlat va ulug'liq baxti keladi Қері бовайла неме деген аңла. Бовайланың сөзіні аңлыса көз ечіледі. Дүнияда ұлығлыққы үрмәт қылыш юсоны ба. Ұлық кәсе орныңдың қоп. Ұлыққа kichikning hurmati bak yorishidi ulug'mi buni ko'rib kichikka hurmat qiladi o'gdilmish so'zini to'xtatib yana mundoq dedi bay xizmatining o'rindilishi ana shundoq bo'ladi Мен айтдым, сен аңлап, уланы өгендің. Қанда қызмет қылышны түгел білдің. Бәкке қызмет қылыш әні шындақ болуды. Қызмет сыңдырылгенден кейін бәқт ішіке ечілуді. Пайдылы қызмет әні шу, бұны білсәңлі күпайы. Әгер білгелі болсаң, сән бәкке ярайсын. Одғырмышның өгділмішкі суалы – Odgurmish javob berib shundoq dedi ey xushchiroy bu so'zlarni angladim Sendan so'raydigan yana bir so'zim bor endi unimi menga aytib bergin alikka xizmat qilish uchun shaharga borsam kundi uning o'rdisiga berib turishim kerak ey qirindosh, qandoq munosabat qilishni bilishim kerak chunki tirikchilik shular bilan o'tadi. xizmatchilar bilan shaksiz odlishish kerak ularga yarasha yashashga to'g'ri keladi san bugun bu to'g'ri to'g'ridimi manga so'zlab ber qandoq orilishish kerakligini zehn bilan tushunay